Անհասցե հայտարարություններն Ադրբեջանի մոտ ստեղծում են անպատժելիության պատրանք։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստին մասնակցել են ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչներ։ Երթման արարողություն Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարշարանում։ Արցախի վարչապետը մասնակցել է համայնքների ղեկավարների համար կազմակերպված դասընթացի փակման արարողությանը կայացել է հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը։ Արցախի պետական համասարանը 46 տարեկան է։ Գրական երաժշտական երեկո նվիրված Ավետի Կիսաակյանի ծննդյան 140-ամյակին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հոկտեմբերի 25-ից 31-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 400 անգամ։ Բուրի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 մմ-անոց mm ականանետից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 8000 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանում են լիակատար վերահսկողություն առաջնագծում եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում դիտարկումների ընթացքում գրանցված գնդակոծությունից հետո Վերջապես ժամանակն է, որ բոլոր հայտարարություններն արվեն հասցեական։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, ընդգծելով, թե ամբարոյականություն է կրակ բացել այն դիտորդների ուղությամբ, ովքեր ժամանում են քո երկիր։ Մեջբերում եմ. Ժամանակն է, որ այդ ամենի մասին վերջապես բարձրաձայնվի։ Ժամանակն է հասցեները 100%-անոց ճշգրտությամբ բարձրաձայնելը։ Անհասցե հայտարարությունները կարող են ուղակի Ադրբեջանի մոտ ստեղծել անպատժելիության պատրանք, չնայած դա այդպես չէ, քանի որ նման կերպ շարունակվելու դեպքում կարող են կորս ձևով պատժվել բայց Կրակոցը զուտ ռազմական իմաստ չունի։ Սա քաղաքականություն է եւ քաղաքական պատասխանն էլ կարող է լինել տարբեր ձևով, ասել է քաղաքագետը։ Կայացել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի հերթական նիստը, նվիրված պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքների հիման վրա Հայաստանի զինված ուժերի զարգացման 2016-ից 2020 թվականների շրջափուլի նախապատրաստական աշխատանքների զարգացման պլանի հիմնական ուղղությունների քննարկմանը։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության եւ գործողությունների համադրման շրջանակում կոլեգիայի նիստին մասնակցել են ԼՂՀ պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչները։ Ողջունելով նիստի մասնակիցներին Սեյրան Օհանյանը Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության եւ անվտանգային համակարգի հերանկարային զարգացման համատեքստում կարևորել է պաշտպանության արդեն երկրորդ ռազմավարական վերանայման գործընթացի անհրաժեշտությունն ու արդիականությունը, գործընթաց, որի վերջնանպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի երկարաժամկետ եւ կայուն զարգացումը, ընդլայնել զինված ուժերի մարտական կարողությունները։ Կոլեգիայի նիստի ավարտին ամփոփվել է նաև 2015 թվականի հոկտեմբեր ամսում զինված ուժերում իրականացված աշխատանքները, կարևորագույն միջոցառումները, մատնանշվել են ծրկբերումներն ու բացթողումները։ Այսօր Ստեփանակերտի Քրիստափոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում տեղի ունեցել առաջին կուրսի հանդիսավոր երթման արարողություն։ Աննա Ղուկասյանի ռեպորտաժը։ Այս տարվա խոստման արարողությունը տարբերվում է նախորդներից եւ նշանակալից է նրանով, որ պատանիների հետ միասին աղջիկները եւս տվեցին խոստում՝ լինել հայրենապաշտ ու խիզախ, ուսումնատենչ ու կարգապահ։ Նրանց որոշումը վերջնական է։ Ռազմամարզական վարժանի հրամանատար Փողգնդապետ Վահրամ Հակոբյանը ողջունեց սաներին, հնչեց Արցախի օրհներգը։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն պարոն Պոկրտապետ։ Շնորհավորում եմ առաջին կուրսի սաների խոստման հանդիսավոր միջոցառման անցկացման կապակցությամբ։ Ուրա! Ուրա! Ուրա! Ազատ Իվանյանի սաները երթվեցին դառնալ հայրենիքի անձնվեր պաշտպան, անմնացորդ նվիրվել ժողովրդին եւ երկրին, լինել օրինակելի քաղաքացի եւ զինված ուժերի հուսալի հենարան։ Խոստանում եմ լավ սովորել, լինել ազնիվ, տկնաջային աշխատասեր սատ, լինել ոգով արի և մշտապես մարզված, սրպության պահպանել վարժարանի պատիվը, առաջնոտվել նրա կանալդրությամբ և անտրտուշ կատարել սանի պարտականությունները, դառնալ հանրապետության օրինակելի քաղաքացի և զինված ուժերի հուսալի պաշտպան, ընտրելով սպայի մասնագիտությունը, լինել Հայաստանի անկախության ու հայ դատի ամենաերանդուն ջատագովն ու պաշտպանը, հետևել հայ ռազմիկի պատվով արքականոնին և բոլոր պարագաներում բարձր պահել գեներալ լեյտենանտ Իվանյանի համահանունը Եվ եթե դժեմ խոսում սողաժանամ, խստագուն պատժի։ Առաջին կուրսի Սան եւ Աղազարյանը երթվեց Վարժանի կողմից տրված գիտելիքներն ու ֆիզիկական ունակություններն օգտագործել միայն ի նպաստ հայրենիքի պաշտպանության ու զորացման, լինել ակտիվ, խիզախ ու կարգապահ, ավարտելուց հետո ընդունվել ռազմական ուսումնական հաստատություն եւ դառնալ հայոց ազգային բանակի արժանի սպա։ Այսօր իմ խոսման հնարավորություններ եւ դա ինձ մեծ հպարտություն է հաղորդում։ Ես խոստացել եմ լավ սովորել, լինել հայ դատի ամենաերանդուն ջատագովն ու պաշտպանը եւ ես պարտավոր եմ կատարել իմ խոստումը եւ ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի չշեղվեմ իմ խոստումից։ Շնորհավորում եմ բոլոր կուրսանտներին, ովքեր տվել են խոստում եւ ցանկանում եմ, որ նրանք երբեք չփոշմանեն եւ իրենց ընտրածուղով շարունակեն։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն այսօր մասնակցել է կառավարության աշխատակազմի կողմից հանրապետության համայնքների ղեկավարների համար կազմակերպվող հերթական 8-րդ դասընթացի փակման արարողությանը։ Վարչապետն իր խոսքում համոզմունք է հայտնել, որ համայնքապետները կիրառելու են ստացած գիտելիքներն իրենց հետագա աշխատանքում, բարձրացնելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառութային արդյունավետությունը։ Նա անդրադարձել է տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերակատարությանը պետության զարգացման գործում, մատնանշելով արկա խնդիրներն ու բացթողումները։ Արդյունավետ կառավարում իրականացնելը կախված է նաև ձեր աշխատասիրությունից։ Բացի դասընթացի ընթացքում ձեր կերած գիտելիքների կիրառումից, կարևոր է նաև որ հետևողական լինեք ձեր աշխատանքում, ընդգծել է վարչապետը։ Արայիկ Հարությունյանը հաջողություն է մաղթել դասընթացին մասնակից համայնքների ղեկավարներին եւ նշել, որ կառավարությունը պատրաստական է իր լիազորությունների շրջանակներում առավելագույնս նեցուկ կանգնելու տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացմանը եւ ամրացմանը։ Կայացել է հադրութի շրջանային խորհրդի նիստը։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Խորհրդի նիստի քննարկման առարկա դարձան հադրութի շրջանի պետական եւ համայնքային բյուջեների 2015 թվականի երրորդ երամսակի կատարման արդյունքների մասին, 2016 թվականի բերքի տակ կատարող հաշվանացանի աշխատանքներն ընթացքի մասին հարցերը։ Առաջին հարցի մասին տեղեկանք ներկայացրեց ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի հադրութի տեղական գանձապետական բաժնի պետ Իրա Վարդանյանը ըստ տեղեկանքի 2015 թվականի 9 ամսվա պետական բյուջեի ծախսերի մասով նախատեսվել էր 2 միլիարդ 148 միլիոն 169 հազար դրամ, որի դիմաց ծախսերը կազմել են 2 միլիարդ 75 միլիոն 76 հազար դրամ։ Կամ պլանը կատարվել է 96.6%-ով։ 2015 թվականի բերքի տակ կատարվող աշնանացանի աշխատանքների ընթացքի մասին տեղեկություն ներկայացրեց աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը։ Մանրամասը կանգ առավ աշնանացանի ընթացքի եւ այն խնդիրների վրա, որոնք լուծում են պահանջում։ Հարցի արդյունքում ընդունել է շրջակազմի ղեկավարի որոշումը։ Քննարկող հարցերի արդյունքում ընդունվեցին վարչակազմի ղեկավարի որոշումները։ Շրջանային խորհրդի նիստն ամփոփեց վարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Լրացել է Արցախի պետական համալսարանի ստեղծման 46-ամյակը։ Մայրբուհի դահլիճում ուսանողների մասնակցությամբ կայացել են տոնական համերգային ծրագիր եւ ինտելեկտուալ խաղ համասարանի 5 ֆակուլտետների միջև։ Ռեկտոր Մանուշ Մինասյանն ասել է, որ բուհի առաքելությունը հիմնադրումից ի վեր եղել եւ մնում է որակյալ մասնագետների պատրաստումը։ Հարաբոփող աշխարհում մեր հիմնական աշխատանքը միտված է դասիարակելու արտիական մտածելակերպով քաղաքացու, ով պետք է հետագա գործունեությամբ նպաստի մեր պետության զարգացմանը, ասել է բուհի ռեկտորը հավելելով, որ վերջին տարիներին բավականին ակտիվացել են կապերը Երևանի եւ արտերկրի բուհերի հետ, ինչն արդյունավետ համագործակցության հիմքեր է ստեղծել, իսկ այդ շփումների դրական արդյունքներն արդեն նկատելի են։ Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի տնօրենության նախաձեռնությամբ 3 Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացել է բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 140-ամյակի նվիրված գրական երաժշտական երեկո Վանիկ Նովիկովի ռեպորտաժը։ Բացման խոսքում Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանի տնօրեն Մարիա Խաչատրյանը նշել է, որ Ավետիկ Իսահակյանն այն եզակի բանաստեղծներից է, ով դեռևս իր ապրած ժամանակում դասականների շարքում դասվեց եւ ժողովրդի կողմից մեծարվեց վարպետ պատվանունով։ Լինելով տարբեր երկրներում ուսանելով եվրոպական առաջատար գիտական օջախներում նա կրկին վերադարձավ հայրենիք եւ իր կյանքն ու գրիչը նվիրեց հարազատ ժողովրդին ծառայելու գործին։ Ավետիկ Իսահակյանը մեծ է եւ սիրի նրանով, որ իր կենթանության օրոք արդեն դասական էր։ Այն բանաստեղծն է, որի ժողովուրդը միանգամից բատրեք դիչեց։ Նա ապրել է հարուստ կյանքով։ Ինչպես Հայնը, ինչպես Բայրոնը, ինչպես Լերմոնտովը, այնպես էլ Իսահակյանը երիտասարդ տարիքում բռնեց բանդախության ճամփան։ Դե գերեց աշխարհով մեկ, եղավ տարբեր երկրներում, տարբեր ժողովուրդների մոտ, բայց նրա մոտ ազգայինը իր ազգի ցավը տսկիցը միշտ մնաց իր սրտում։ Ավետիք Իսահակյանը շատ էր սիրում իր ժողովրդին։ Նույնիսկ արտասահմանում եղած ժամանակ նա իր ձեռքը չէր վերցնում ազգի զակերակից։ Եվ իզուր չէ, որ ժողովուրդը այդքան սիրում է նրան։ Եվ իզուր չէ, որ նրա բանաստեղծությունից շատերը երկերի են վերածվել եւ ժողովուրդը ամենուր երգում է։ Ավետիք Իսահակյանի համար ցավ էր, որ Նախճիվանը հայաթափ էր ցավ էր, որ Ղարաբաղը Հայաստանին չէր միացած։ Աբիդիկ Իսահակյանը 1948 թվականին եկավ Ղարաբաղ, տեսավ Շուշիի փաթակները, տեսավ Ամանասիա վերակները, աղոթեց այնտեղ եւ կարծես նրա ազգային ոգին ընկալեցին Ղարաբաղցիները։ Այնուհետև մեծ բանաստեղծի ստեղծագործությունների ասմունքով եւ կենսագրական դրվագների բեմականացմամբ հանդես եկան քաղաքային գրադարանի ընթերցողներ, ուսանողներ։ Ամեն բան բնության մեջ պոեզիա է բանաստեղծական մի մոտիվ։ Շողում է առողջության ցողն ու կորչում, գուրում է շուշանն ու կորչում, կարկաչում է առում ու լռում, երկում է սոխակը ու լռում, այդվում է արևը ու սարչում, հլփլում են աստղերը ու փշրվում։ Ինչու համար։ Ինչի համար։ Ինչ նպատակով։ Նպատակ չկա կամ է ցավ երկու պոեզիա լինի, եղավ, ու էլի կլինի, ես երկիչ եմ, երկնիքի թեր, ես գանց չունիմ լեր ու բեր, ես սիրում եմ ծավի աղջիր, ծաղկի բուրմունք, կույսի սեր, ես սիրում եմ մրմուջ, տրտուջ, տանջված սրտի երկ ու վեր, Հնչել են նաև երգեր ստեղծված Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Վարպետի ստեղծագործական գործունեության առանձնահատկություններին ու գեղարվեստական արժանինքներին են անդրադարձել նաև միջոցառմանը ներկայագրականագետներ եւ ընթերցողներ։ Նշենք, որ միջոցառմանը ներկային Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, մտավորականներ եւ ընթերցասեր հասարակություն։ Դուք լսում եք լուրեր։ Աշխատանքային այցով Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլիի հետ։ Առանձնազրույցում նախագահները քննարկել են բարեկամության խորացմանը եւ համագործակցության օնլայնման առնչվող հարցեր։ Հատուկ տեղ է հատկացվել տնտեսական կապերի ամրապնմանը։ Երկու պետությունների ղեկավարներն ընդգծել են տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ամրապնման անհրաժեշտությունը։ Երկկողմ պատրաստակամություն է արտահայտվել սրտացնել կապերը զբոսաշրջության ոլորտում։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է նաեւ Վրաստանի ազգային ժողովի նախագահի եւ վարչապետի հետ։ Թբիլիսիի հայկական Սուրբ Գևորգ եկեղեցին Վրաստանի մայրաքաղաքում հայերի բազմադարյան ներկայության վերջախոս վկայությունն է։ Այն բազմաթիվ փորձությունների միջով է անցել, հասնելով մինչև 21-րդ դար, եւ այսօր կրկին դռներն է բացել հավատացյալների արչեւ։ Կայացել է հայերակելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցու երկար սպասված վերաուծումը։ Արարողությանը մասնակցել են Հայաստանի, Վրաստանի նախագահները, ամենայն հայոց Գարեգին II կաթողիկոսը, հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, առաջնորդանիստ եկեղեցու վերականգնման նախագծի հովանավորներ, հավատացյալներ։ Հատկանշական է, որ արդեն նոյեմբերի 1-ին Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում բսակադրության արարողություն է տեղի ունենալու։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-ից 4 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը սպառված է։